บุ๊กทูสิบเอ็ดเอดินาเอสตเอดินาเอสตเดือนเมสซีเมสซิมกราคมยันุอารียันุอารี กุมภาพันธ์ February February มีนาคม m a r c h m a r c h เมษายน April April พฤษภาคม May May มิถุนายน Juni Juni มีอยู่หกเดือน Ova se šest meseci Ova se šest meseci มกราคม กุมภาพันธ์มีนาคม Januari Februari Mart. Januari, februari, mart. เมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน April, Mai и Juni. April, Mai и Juni. กรกฎาคม Juli. Juli. สิงหาคม August August กันยายน September September ตุลาคม October October พฤศจิกายน November Noiembri ธันวาคม d e c e m ร r i Decembri และยังมีอีกหกเดือนด้วย Ова се исто така шест месеци. Ова се исто така шест м е เซ ц и กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน Juli, Avgust, Septembri. Juli, Avgust, Septembri. ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม Octombri, Noembri, Decembri. Octombri, Noembri, Decembri.